12425 fatvo. Ramazonda xushdan ketish. Savol: Avtohalokat sababli xushsiz holatda Ramazonga kirgan va 22 kundan keyingina o'ziga kelgan kishiga nima vojib bo'ladi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bu savol Shayx Muhammad ibn Usaymin rahimahullohga taqdim etilganda u kishi aytdilar: Rojih qavlga ko'ra, kasallik yoki boshqa sabab bilan xushdan ketib, o'zini bilmay qolgan kishidan namozning vojibligi soqit bo'ladi. Shuning uchun bunday holda namozning qazosini o'qish lozim bo'lmaydi. Ammo ro'zaga kelsak, kishi xushsizlik sabab qoldirgan kunlarning qazosini tutishi vojib bo'ladi. Namoz bilan ro'za o'rtasidagi farq shundaki, namoz takrorlanib turadi. O'tkazib yuborilgan namozlarni qazo qilmasa ham, kishi keyingi kuni yana namoz o'qiydi. Ammo ro'za takrorlanmaydi. Shu sababli hayz ko'rgan ayol o'tkazib yuborgan ro'zalarini qazo qiladi, lekin o'tkazib yuborgan namozlarini qazo qilmaydi. Vallohu a'lam.